Radio Flispin presenta Divertimento para pequeños monstruos. todas e todos, que tal? Divertimento para pequenos monstruos, unha nova edición en Radio Filispín, no 93.9 da frecuencia modulada, a Radio Libre e Comunitaria de Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Mais tamén o traveso das ondas de Radio Piratona en Vigo. Así que un saúdo a todas e todos os nosos amigos, amigas que nos ouven dende a Ría de Vigo, dende o 106.0. E hoxe temos o pequeno estudio de Radio Flispín eh, cheo de pequenos monstruos. Ben, eh, temos aquí realmente algo certamente que habería que fotografar eh, para que quedara para a posteridade como unha especie de, como de récord Guinness de canta xente cabe no estudio de Radio Flispín, algo así como 35.000 pequenas e pequenos monstruos. Ben, pois temos, se fora xa de bromas, ao grupo Quant, tres dos seus integrantes, que si non me trabuco, case que son pois todos eles, non? Todos os integrantes ou falta alguén? E, por exemplo, toma a palabra Óscar. Hola, eh, falta Rubén, que está en Santiago. Mm. O sea, que temos unha falta mais a parte dos membros os integrantes de Quant temos hoxe tamén con nos a unha persona que estará pois aquí eh, vendo como transcurre o programa e tamén como convidado especial de todas e todos nos é un compañeiro dunha radio libre de, de Galiza dunha radio pois con moitos anos aquí en Galiza que tivo pois un parón eh, soe ser algo pois mm, eh, habitual cecais nas radios libres que en un momento determinado pois teña que parar e eh, se trata, pequeñas y pequeños monstruos, de Sose. Hola, Sose, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Sose, es un compañero de Radio Clavi de, Lugo, ¿no? Ahí estamos intentando reflotar a, Radio Libre de Lugo. Él nos contará en otro transcurso del programa eh, pues, de dónde ven Radio Clavi, eh, nos contará como nace e como está agora mesmo a súa situación e en que consistirá esta nova reflotación desa outra radio libre de, de Galiza, non, Xosé? Sí, sí, así, así Esperemos ademais que dentro de pouquiño incluso aquí eh, podamos escoitar algún dos programas que, que empecemos a facer en Dalí. Sí, como estamos facendo precisamente con, con Medi e con outros amigos e amigas de Radio Piratona que os secuestramos e os trouxemos aquí a Radio Filispín. Así que con José de Radio Clavi de Lugo, que también puede intervir, por supuesto, durante esta entrevista y eh, hacerle cualquier comentario a los integrantes de Quant, mm, o propio Óscar que acaba de presentarse, Miguel también, verdad? que, se presentó Buenas tardes. Alberto Amigo, hola. buenas tardes. Que en mm, pues, acción de malaveri, malabarismo acaba de falar polo micrófono, vos non o vedes, non hai cámaras de momento en Radio Filispín, pois vamos a entretervos a todas e todos. Bueno, Quant, grupo de, de pop, un proxecto mm, de música que xa xa estivo convidado no seu momento aquí en, en Radio Filispín, verdad? Sí, estivemos, estivemos fai un ano Sí, aproximadamente, falla un ano exactamente. En maio de, de con Rubén, pasado, con, con Rubén Coca. Mm. O... No, o non sei se sería fai dous? Mm, agora mesmo non estou seguro. Foi sí. xusto antes de recordo que foi a época de cando fomos a, a Liverpool a, Liverpool, a tocar, sí. eh, iso creo que foi fai Eso non, anos, non, bueno, eso pensaba eu que non se vos esquecería nunca, non? O ir a The Cavern no. ali a tocar, non? Bueno, tocaron os Beatles. Miguel tuvo eh. tuvo mala sorte, non non, ah, non, non pudo. Eu entrei despois <laughs> de mm. Pero bueno, ese micro podémoslo tamén retirar eh, do, do soporte e tamén podémoslo mover porque vai ser mellor se vai escutar mellor. Así non lo, non lo compartimos ose todo aquí. Ben, bueno, pois este grupo eh, repetimos Óscar, Alberto Amigo, eh, Rubén Coca, mm, Miguel, e outros colaboradores que participan nas vosas festas, nos vosos discos, entre outros, por exemplo, alguén que coñecemos ben aquí na radio, Boy Elliot e mesmo Roger de Flor, ¿no? Por exemplo, por falar entre outros artistas de Ferrol, ¿no? E Quique e Amparo e, e Cintia e, Cintia, e uf. Hmm. moita xente, non? Moita xente. Porque cuan, o sea, trascende dos, dos catro, non? O sea, vai máis aló, non? É unha galaxia pop ferrolana. Eh, sí, sí, nós somos os que o, damos a imaxe hacia fora de cara ao público, pero Sí, detrás de, de nós hai moita xente, moita máis xente que uh -huh. amigos, Acabo de facerlle entrega a Alberto Amigo do seu propio disco. <laughs> E un disco eh, que ten 14 cancións, non? Sí, no. 14 cancións. Bueno, Alberto se acaba de quedar totalmente anonadado mirando o seu propio <laughs> disco, o sea, quedou ali flipado. <laughs> Esta entrega simbólica do pequeno monstro. É unha devolución casi, porque outro día me atopei con, con Óscar Quant pola rúa e me entregou o disco, non? sea, casi como unha tradición. Sempre que ten un me, <laughs> Andrés e tal, toma o disco, ¿no? E agora pois pues, eu eh, yo entrego aquí a Alberto para que o rule, ¿no? E bueno, ese é un disco que ten 14 cancións, pero que máis que un disco, non? O sea, ten vídeos. Sí, ten ten tres vídeos dirixidos por Rubén Coca, Ajá. un membro do grupo, e Álvaro León, un rapaz de, de Madrid que traballou tamén no, no campo de audiovisual. Uh -huh. Vídeos que se poden ver en, en YouTube, por exemplo, non? Sí, sí. Po, mm, uh mm. -huh. Sí, penso que poñendo Quan en YouTube encontrase... Uh -huh. E ademais ver incluso en algún programa así bastante atrevido da, da tube, da, non? Por exemplo. Eh, non temos constancia. <laughs> bueno, algún especial houve por aí, non? De... Ah, sí, na gala de, de homenaxe a sí, por exemplo, Barro. Sí. Eh, sí, de feito o videoclip de Poiseu é unha versión de Andrés do Barro Uh -huh. eh, foi feito especialmente para a gala para a galomease que foi aquí no, no Teatro Jofre. Uh -huh. Bueno, e este primeiro disco é un disco moi especial xa que vos sacastes moitos, eh, bueno, esos ruidos que fai <laughs> eh, o imenso Oscar Juan <laughs> que xa apoya, eh? eh, na mesa do estudio da Radio Spring entón cruce, non, non é que cruza Óscar cruce a, a mesa non? e, e bueno, pois podes cru, seguir crucindo. Imenso é un falar, non? É bonito o teu cruxir Bueno, pois eh, o disco se me acabo de se me acaba de ir a olla totalmente. Sí, que era un disco moi especial. Era un disco moi especial, sí, porque eh, é o disco publicado, no, de de Juan O sea, os demais eran singles tamén moi sí. especiais, pero que era máis, digamos, en plan maqueta para os amigos e tal, e este xa un disco con unha distribución máis normalizada, sí, no? ata ata agora iso editábamos editábamos CDs en formato EP con 4 ou 5 cancións, eh, todo feito a man. Eh, E agora decidimos eh, publicar un disco longo con algunhas desas cancións retocadas, mm, remasterizadas, algunhas incluso remezcladas, e eh, oito, sete, oito cancións, cancións novas. É un disco que se pode atopar en Ferrol e incluso en Michigan, non? Sí, é unha cousa un pouco curiosa que pasou nos fai, fai pouco tempo. Uh -huh. un, un selo que ten distribu distribución en est no estado de Michigan pedirnos copias para distribuirla por ali. Uh -huh. O cal deixounos porque a vosa claro. música e este tipo de música pois pues, escoita, aínda que non está, digamos, nun circuitos comerciais ou, a as radios comerciais non a programa habitualmente, pero sí que hai xente que gosta desta música e mesmo festivais como Felipop, non, outros así que máis ou menos poden ser o sitio onde a xente vai a ver estes grupos, non? Non sei. Sí, claro, Felipop encántanos, pero eh, estamos contentos de non estar no circuito comercial. <laughs> De eso logo do, do, lo, do rollo comercial faralemos logo, ¿no? Eh, Miguel, eh, que estás aí e tes unha camiseta que pon pereza, ¿no? Sí, sí, gustame o grupo Péreza tamén. Mm. Bueno, a, o vosso disco, ademais de Michigan, pois teño constancia que se vende por, así, por aquí pola comarca en Pontedeume, non? O Trasteiro, en Ourense, no Café Pop Otorgal, e en Ferrol, en sitios como Manchita Cosa, Escola da Vaca, eh, o Tartaruga, a Casa do Fol, e incluso nun 24 horas. Sí, entre é, botellas de whisky. É curioso, eh, eu non o sabía e fui un día ali pola noite e mirei detrás da, do mostrador que teñen que teñen ali e vin o disco e a verdade que dime flipando. Pero que pasa, que, que regalan así por lote, por, <laughs> según as botellas de whisky que merques. No, no es, es que si te lo puedes comprar a 3 de la mañana. <laughs> Despistado. <laughs> bueno, pues está ben porque se pode topar en moitos sitios, ¿no? Bueno, eh, beso aquí que, que Lugo non, non está eh, distribuído o disco e, e aquí temos a, a un compañeiro de Radio de unha radio libre de, de Lugo, unha radio mítica de Lugo, a José, E bueno, que pasa? Que pasa por Lugo? En Lugo tamén hai locais e sitios onde se poden comprar discos e todo isto. Claro, e que en Lugo non nos enteramos do que pasa no resto do mundo <laughs> porque <laughs> no, sinto, pero non vos coñecía e por suposto que isto hai que, hai que darlle para adiante. ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Contade conozco para, para o que sexa. Además estábamos ahí argallando algo Cuando se juntan así dos de radios libres a argallan cousas e tal, Y se estábamos hablando de, intercambiar cosas y tal, arquivos secretos, explosivos, ¿no? e cosas así, Y entre otras cosas, pues habrá que, que, este tipo de discos, ¿Eh? Claro, que a, eh, que a música hay que potenciar todo lo que hagamos aquí, ¿no? entre nos. Eh, está clarísimo. A veces tes aí tesouros escondidos que no... que non, sa, non saen a luz por, por falta de comunicación. Mm. Hai moita movida así de, de música de, de moitos estilos en, en Lugo agora mesmo, así sitios onde se podan ou escutar concertos ou como pois, está? Pois a verdad que en Lugo ten moi poucas salas de concertos e de feito acaba de pechar unha bastante importante que era a Sala Babel e sala sala de concerto hai unha, en realidade, que o, o Club Clavichémbalo. Uh -huh. Porque logo nos contarás a historia do, de Radio Clavi, pues, uh -huh. que precisamente foi unha radio que comezou no propio Clavichémbalo, non? Sí, Dai o eh, seu nombre, non? Era un club de jazz fundamentalmente, eh, baile tamén, e, e ali surdiu unha radio que, que bueno, que xa hai máis de 15 anos. Agora xa non está ali no local. No, xa, no, xa está desvinculada dese, dese máis local. conservou o nome sí, e tal. conservou o nome e un pouco a filosofía no? de, Ajá. de Radio Libre. Sí, sí, sí, sí. E de espallamento da cultura, da lingua galega e, bueno, e de todo que sexa diferente ou máis que diferente que sexa un medio de expresión libre onde non teñas ninguén que che diga o que podes dicir o que non Bueno, e Alberto e Miguel e Óscar que están aquí o de Quant que opinan, no? De, de que en Lugo, de que en Ferrol, en Santiago pues, asa sitios, no? Bueno, que van a opinar evidentemente, no? Pero consideran que hai o suficientes, gostarían que houbera máis historia ou como como ven, como está o tema, no? En canto pues, a poder visualizarvos, non? Re, refíreste a, a... A poder tocar e todo eso. Ah, concretamente en Lugo non fai moitos anos que non vou e non sei como non sei como está uh -huh. o tema, pero aquí en Ferrol pois cada vez parece que hai máis sitios, non, onde tocar. Uh -huh. Eh, está o Run Run, está o la Reserva Sicaru. Eh, comparado con fai anos, eu penso que está moito mellor. Bueno, se vos parece, podemos empezar a ouvir o vosso disco e dinlle precisamente a, a, o disco a devolvinlle o disco aquí a Quan para que eles mesmos me digan que o que podemos ir pinchando, ¿no? E vos diredes, eh, como son temas a nos, custinos, a nos gustannos pues, todas, <laughs> así que a, no, a nos tamén, verdad? Pues, eso sí. <laughs> Entón, que o que podemos poñer? Vaya iso se Que non escoito o disco <laughs> Home, esta de Girls, Girls, Girls, claramente Claramente Que eu a pensar número é, é a número 4. <coughs> Bueno, pois Girls, Girls, Girls de Quant, que é un tema que recuperastes de algunha da vosa maqueta. Sí, unha unha versión, espero que mello, mellorada. <laughs> mellorada, porque está certamente mellorada, ¿no? Con respecto a maqueta, ¿no? Eh, nos gusta pensar que sí, que está mellorada. Pues vamos a comprobar como están as Girls, Girls, Girls. Girls, Girls, Girls de Quant soando en divertimento para pequenos monstruos na sintonía de Radio Felispín, a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos que emite dende Ferrol e máis en Radio Piratona de Vigo, no 106.0 da, do sul de Galiza. Ben, pois esta era unha das pezas deste inmenso disco, xa todo un álbum de Quant, Quant con Q, quantweb.tk para máis información, con ademais tres videoclips e, bueno, sonido maquetero, non poderíamos decir, non? O sea, conservando ainda que algún dos temas ou todos os temas que, que estaban xa nos singles foron retocados. Sí, eu penso que prácticamente sí, todos. Case, sí. O mellor un non tocamos nada, pero os demais sí. E todos conservando ese son maquetero, non? Ao final, non? Sí, é o noso son. <laughs> Utilizades instrumentos dende os máis típicos do, do pop, no? Baixo, guitarra, batería, te, pois incluso instrumentos de xoguete, no? Parece ser. Sí, bueno, iso Que creo que lle deis a, a, a súa filla, Alberto, ¿no? <laughs> a idea é tocar con todo o que nos cae nas mans e eh, probar cousas. E mm. que decías, Óscar? Mm, non sei, a verdade. <laughs> Te quedaste... non, que sí, eh, utilizamos eh, calqueira cousa que faga ruido, Mm. e que e que aporta a canción, que embellezca a mm. canción, un arranxo. e o estilo elixido, Miguel, o pop, o sea, por que o pop. Vos sentides cómodos todos e eh, todas nese estilo, así, o... Eu que conste que son doutra xeración que Óscar, Rubén e Alberto... <laughs> Eres máis novo, hai eh? que estilo, sí. si son... Que tocas no grupo? Eu toco a batería, eu son... E bueno, e ás veces te dan así ramalazos heavies ou... Eu teño que <laughs> dicir me gusta a música un pouco máis roqueira e máis Pero vaya... Que te adaptas e te sintes cómodo de todas maneiras. Sí, a mí o que me gusta de tocar. A fin de contas é eh, o mesmo... Uh -huh. paso, eh, o objetivo é divertirme, e, eh, se toco me, me divirto... E... Porque vos eh, nesto estades para divertirvos, pero tamén xa levades uns anos no? tocando e tamén no mundo un pouco deste da, da música en Ferrol, porque estades aí ligados a colectivos como a la fonográfica general, non? que gosta moito de editar sin que en vinilo e de facer festas e a, a parte de disfrutar, como decía tamén, está estar pasando un pouco non ao rollo profesional, pero sí que de estar pensando, tedes eh, unha feita unha unha, unha leitura de todo isto que vai máis aló no? da, da, do menos feito de sacar discos, sino que que, a ver, me estou liando un pouco, ¿verdad? <laughs> Queredes vender os vosos discos ou non? O sea, ao final estades vendendo os vosos Os discos, discos están vendendo, claro. Sí, sí, sí, pero, sí, sí. pero eso y... non entra en contradicción, por ejemplo, con que estén gratis en la web para descargarlo, quien quiera. Ajá, e claro. aí quería ir eu. Sí. Eh, como vedes todo o tema este da, das licencias libres, Y a opción por la que o de eso final, ¿no? que fue a de vender o disco e ao mismo tiempo permitir que a través de plataformas como a pues, se pueda descargar de balde o disco. ¿no? A ver, vender el disco nos permite por un lado recuperar el dinero invertido en la edición. Por otro lado, si se vendieran más de lo que hemos invertido, pues son ganancias que nos vienen muy bien pues, para renovar material y lo que sea. Entonces, pues, pues, pues genial, vamos. Pero de todos modos aquí lo principal es lo de siempre, o sea que la música que, que hacemos, este, vamos, que la gente la, la pueda descargar gratuitamente y comprando lo que tienen es el objeto físico del CD, pues con sus cositas y... Claro. Y, y José, que está ahí de, Radio Clavit, su opinión también. A mí me parece fantástica esta idea de, que tenía colgado una web. Eh, en, hacer em, esto que fan algunos grupos de, colgarlo en la web pero que poida a xente pagar unha vez que o descarga algo voluntario, porque eu creo que eso funcionaría. A veces hai un grupo que che gusta, pero non vas a pagar 12 euros ou non sei o que mm. valen agora un CD. Uh mm-hmm. -huh. Pero se si puderas pagar algo, ¿no? pois pues sería unha forma, non sei se... Si... A verdad é que nunca, nunca nos lo, nos lo planteamos, non? Pero sí, po, pode ser unha iniciativa. O que, se, o que nos gusta, non sei que, se a xente compra o disco, que sexa unha acción do comprador. Mm. Que sepa que o ten gratis na web, completo, E eh, mesmo no, no, no libreto do CD, nos créditos, animamos a xente a que copie o disco e que o distribúa, e, eh, o sube o baixa, <laughs> e que faga o que, que, que, o que queira, non? Porque ti, eh, Óscar, e, e vais o resto dos integrantes de, de Quant, o grupo que está os convidado aquí en, en Radio Flispín, en Divertimento, tedes esa estrategia que chamades a estrategia do camello, non? Explicado un sí, pouco. Sí, bueno, eso é un pouco unha broma eh, <laughs> que fixen unha vez Pero sí, eh, o que falábamos antes, non? Eh, a estrategia do camello é un pouco que ao principio regalábamos os EPs, regalábamos físicamente os EPs, tanto na, e, e tamén na web, eh, en CD, pois con lo que falabas antes, que te, vía, te veía pola calle, eh, pola rúa, eh, O sea eh, que eu era un, un dos teus objetivos, non? Eh. Entonces, eh? entonces, a, a estrategia do, do, do camello é iso, eu engancheite, uh -huh. e, eh, eh, e cando te enganchei, entón saco disco. Mm. E eh, como estás enganchado, seguro que, que, que o mercas. <laughs> Seguro. Agora que o teño, <laughs> exacto, dices. Segurísimo, no, pero sí que é verdad que é, eh, digamos, esa lógica un pouco de... Pero bueno, é un pouco unha broma. Sí, non... é unha broma, pero ao mesmo tempo ten o seu sentido, no? De, de, de ninguna outra maneira fecais eh, ao que ao final acaba mercando o vosso disco, es... tería ouvido a vosa música, ese... no? Se non chegades a, antes a, a, a deixar de tan facilmente chegar as vosas cancións, e, no? E eh, seguro, seguro que imos volver a sacar algún EP e volveremos outra vez ao formato ese Con <laughs> e volveremos drogas. a regularlo. Máis drogas e volveremos variadas, a regalarlo. E a la cinta de casete. <laughs> a cinta do casete que é o único que vos falta por sacar porque xa de singles vinilo tedes xa algún single vinilo sí, single da, da fonográfica. single da fonográfica. Si sí, tedes un que mm. ten así unha silueta. Sí. Sí, e o único que vos falta agora é unha cinta de casete, ah, como ah, pues el é, Fari, ¿no? E, e Camela. é <laughs> boa idea. Cantas cantas eh, cintas de casete e discos de vinilo hai en Radio Clavi? Hai, hai algún fondo de armario? Pois pues non, a verdad que ahora mismo estamos, <laughs> temos todo en caixas metido. Porque non somos moi noviños e temos todo en CD, non hai singles de vinilo, bueno, alguna casa ten, non? pero vos Radio no. Clavi que xa leva moitos anos, ten unha historia moi longa, cantos anos en Radio Clavi? Inda que non é esa, digamos, unha continuidade de emisión, ¿no? Pois pues aí, pero... xa che antes, eu creo que sí, máis de 15 anos. Máis de 15 anos. Pero mira, fa, falando de casetes, hai un programa bueno, había, que ahora volver a remitirse, de, música heavy, metal y tal, que todo con cassette. Todo que tenga persona que falle, todo con cassette. Y además, bueno... Aunque requiere que la emisora tenga un lector de Sí, sí, por supuesto. Que eso sea algo, vamos, antediluviano casi. No, no, pero que hay, hay, soyas que te salen no cassette que... que, hay que vos, bueno, vos, eh, os compañeros de Cuá, Miguel, Alberto... Oscar Tedes casa, por supuesto, todo seguramente un, un plato, ¿no? Para poner discos. Sí, Sí, sí. Eu sí. Ninguno es bueno, eh? Y tamén, A, al o menos máis novo míos. do grupo tamén. Eu tamén. Sí. Y, <laughs> Non, e meu e- Óscar, claro, por supuesto, suposto, ¿no? Sí, eu sí, son, vamos, Sí, son comprador habitual de discos en de comprador no solamente habitual, sino impulsivo, ¿no? Creo Sí, que vas comprando todo o que bastante por enganchado. Vas a ferias de coleccionismo, Sí, ¿no? de Eh, feito, fai 20 minutos estaba aí na tenda de segunda mano <laughs> rebuscando nos, -huh. nos vinilos. E hai outra tenda aquí en Ferrol que tamén é unha librería, me parece, na Rúa de la Igresa, me parece, que tamén ten pero é máis rollo, rollo zarzuela. Bueno, tamén hai algo de jazz así sí. contemporáneo, Pat Meceni, de Selo ECN, no? A vez que fun, eso. un, un sí, gusto moi. te gustou moito. Pero a, a librería está guai. E, ¿eh? e, e para casetes tedes, tedes eh, pletina de casete? Non, eu non. Ti non tes. E ti? Sí, eu, eu sí. Ti sí. E Alberto? Sí, eu tamén. E, e ti, eh, José, tes na casa unha sec, un secador, un, non sei, unha plancha e usas... Cos... no, sabes que estamos no tema, no, de <laughs> electrodomésticos. non, teño unha bici lavadora. <laughs> por siempre. <laughs> no tiene <laughs> una, una, una lavadora un <laughs> manual. Sí, sí, tal cual. Ajá, eso, pues cosas que... Justo que... clásico. certamente así a vida. Bueno, vamos a ouvir outra peza máis de, do disco de Quan, non sei se si a mano inocente, que neste caso é a persona que non coñece o disco, que é o que temos aquí, José de José de Radio Clavi, de Lugo, se convidado especial aquí en Divertimento, pois pues, vai lixir unha, unha, das, unha das pezas. Antes ouvimos Girls, Girls, Girls, e agora, eh, despois dun arduo debate, mm, <laughs> silencioso, pero bastante elocuente, nos vai decir José... Mm, bueno, pois pues, acabo de lexir democráticamente a canción número 1 que Hey Mr. DJ, please drop the needle. música de Quan no seu flamante disco grande New Adventures in Full Color. Era o tema que abría o disco Hey Mr. DJ, please drop the Needley. Bueno, de que, de que falades no disco? Eh, que, que se contan? Que historias se contan? Mm, pois pues, hai de todo, non? Dende esta que era un homenaxe, é un homenaxe a, aos DJs e as radios que nos gustan Bueno, DJs de verdade, non? Porque agora eso de DJ parece que está un pouco así como pinchadiscos, sí, mellor. Pinchadiscos. Sí. A mí me gustame máis a, o... Máis auténticos. <laughs> Sí. Eh, pois dende iso ata mm, cousas que nos pasan na vida cotidiana ata pois unha canción pouco reivindicativa que hai en galego. Uh -huh. unha, unha canción en galego que tedes aí que logo escoitaremos. Bueno, estábamos falando Xosé de Radio Clavi e uh -huh. e todos os integrantes de Quan de cousas, non que lles estabas a preguntar antes aí fora de micro. Nada, estábamos falando de das dificultades que, que ten, teñen moitos grupos para, para ensayar. -huh. Aparte de tocar, conseguir sitios onde tocar, se está fácil, difícil, logo para ensayar, me falaba desde que... Hmm, un pouco a cousa do, do amateurismo, non? Que todos ten, traballamos, bueno, Miguel estudia, ten a sorte de <laughs> estar estudiando. Do amanterismo, o sea, que todos temos un amante por aí. o... <laughs> Amanterismo, dixo. Do... que, que, que estaría ah, pensando. <laughs> amateurismo, non? Eh, bueno, lo, logo ensaiades, tedes algún sitio en especial para ensaiar? Sí, sí, temos un sí, local específico para ensaiar. Sí, sí. Tocades solamente vos ou hai máis grupos que teñen Hai outro grupo máis. Que teñen amantes tamén. Sí. <laughs> e e e para tocar eso que o problema que tedes é o tema do do personal, no, de que non tedes tempo, non? Nos falta ah, tempo, sí. eso, para, para, poder juntarnos, ensayar, pues, pues eso, por lo que estaba contando antes Óscar, los trabajos claro. que tenemos y tal. Xa Entonces, veremos o que pasa claro. no un futuro. Mm. ¿Y bueno, pero vos faltan convidaciones para tocar o vos sobran os convites para tocar? Vos chaman así de sitios o...? Hombre, yo creo que si uno quiere tocar, puede tocar. Hay sitios mm. donde tocar. Sí. Antes hablamos de las facilidades de poder tocar en directo y tal y cual. Otra cosa. esta cosa fácil, Ahora mismo. Mm, yo, sí, yo, yo lo veo fácil. ¿Qué pasa? Que luego estamos con o sea, la cuestión es, eh, o sea, que este ya es otro tema completamente distinto, ¿no? Que si el músico se gana la vida, que si no se la gana, que si tal y cual. Dejando ese tema aparte, sí hay locales donde tocar. Y sí que hay un montón de sitios donde se puede tocar, en, Ferrol y en, no sé, en toda Galicia. Más allá tampoco lo conozco, pero... Porque, eh, decías, Óscar... No. <laughs> me, pillas así. No, es verdad que nos nos eh, hemos tocado desde no castelo de San Felipe hasta... nunha festa de cumpleanos dun amigo no Teatro Jofre no tamén. Teatro Jofre tamén. Es que xa é algo legendario, non? Tocan hmm. Entón é iso que no, que cando pos Pero, tedes tempo e vos chaman tocades, e senón claro, pois non sí, claro, pois. sí, claro, como tampouco claro. temos prisa, eh, isto claro. é un proxecto tan libre que uh -huh. non, non temos unha ausencia, é unha necesidade, non debemos contas a ninguén. Claro. Pois pois xa veremos eh, se despois como, de verano... como acaba todo isto, non? Uh mm. -huh. Depois de, de tocar en The Cavern e de, despois de tocar no Teatro, no teatro Jofre e probablemente tamén en outros moitos locais de Ferrol e de participar nas festas de la fonográfica general que un pouco tamén sobre a que pivota o mundo de o mundo cuántico, non? Sí, cando colaboramos dende o principio da Fonográfica General. Mm, bueno, Fonográfica General, eh, o contades así tamén se entera un pouco, xose, que é e tal. E... Unha Fonográfica General un, unha especie de colectivo ou algo así que o que fai é impulsar festas onde os grupos veñen a tocar gratuitamente eh, coa entrada eh, coa entrada que se cobra sobre ser regalar un single de vinilo dun dos grupos que participan na Ferrol. Aquí en Ferrol. Sí, sí. En Ferrol, pero bueno, a idea expandiuse un pouco. Sí, porque tamén por fai por festas polo mundo, non? E e como está a cousa, eso se, en Lugo, non? De, en plan, casi colectivos que facan cousas en, nun ámbito xeral. Como mm, está? Bueno, un ámbito xeral está, do meu punto de vista, <laughs> así esperanza con, bueno, con futuro esperanzador, pero pero escaso. Agora mesmo a, Agora mesmo, mira, pois pues hai a nivel de colectivos, eh, centros sociais, centros sociais hai dous, un recén creado que se chama Vagalume, outro que se chama Madialeva, que xa leva un par de anos. Eh, e centros sociais non hai máis. Eh, e colectivos que están funcionando agora están mm, empezando novos colectivos, eh, por exemplo, a Rede Anticapitalista, o colectivo RA, que supoño que aquí tamén se coñecerá. Sí, xa está empezando. Acaba de empezar. Sí eh, bueno, plataformas pola paz. Puso logo unha rana, non? Unha rá. Sí. sí. <laughs> sí temos constancia. E, sí. bueno, e tamén acaban de pechar varios, como vos dicía antes, unha, bueno, non era un colectivo, unha sala de concertos importante, eh, Alto Miño, que era un colectivo tamén moi moi antigo, tamén acaba de pechar. Bueno, está en un momento, creo que de, por lo menos en Lugo, de, de cambio, pero de, de cambio, pero de que están saindo cosas novas. Sí. Uh -huh. Bueno, pois eh, se vos parece, eliximos unha nova peza do, do disco Lembrar a todos que estades ouvindo Divertimento para pequenos monstruos Na sintonía de Radio Flispín Ose sobes, día eh, 23 de abril do ano 2009 Inda que tamén estaremos saindo en diferido probablemente nesta mesma sintonía E mesmo en Radio Piratona en Vigo Donde se redifunde tamén este programa de Flispín Imos va darvos o noso número de teléfono por si queredes chamarnos, eh, lembrade, ou se sobes en directo, por suposto, para comentar algo cos propios integrantes de Quant e mesmo tamén aquí co noso compañero Medi, perdón, co noso compañero Xosé de de Radio Clavi de Lugo, que está ose convidado en divertimento falando cos Quant e vendo un pouco como funciona a nosa radio. Así el ve tamén como funciona o tema do teléfono, que tamén é unha cosa curiosa que temos aquí instalada. Así que imos dar o número de teléfono que é o 675 431 6-7-5-4-3-1 repetimos, 6-7-5-4-3-1-3-4-1 E, por exemplo, podemos regalar a, a Óscar. Min, sí, con Regala. un lazo. Si chamades, eh, regalamos a Óscar. Por fascículo, Un paquete especial. <laughs> bueno, pois pues, que, que eliximos, eh, Xosé, para ouvir? Home, a min me escoitar esta que tedes en galego, pero bueno, non sei si... Sí. Ninguén parece escoitar. Ninguén parece escoitar. y a peza número? a peza número 10. No sabemos si alguien escoitará o no pero en todo caso, mm, ímolo intentar. Mareas vermellas baten contra mar Ondean máis Ninguén parece escoitar nuevo Cambiaremos areas. Bueno, pois pues era a peza en galego que teñen cuan no seu último disco que ten aí unhas referencias eh, pois pues a algún caso en concreto, non? Mm, Óscar, de que fala este tema? Eh, pois re reivindica un pouco eh, a xente que defende non sei moi ben como explicarlo <laughs> defende un pouco a, a, as, eh, as, as fechorías que fan se fan nas nosas costas, uh -huh. moi mm-hmm. moi cerca daqui Bueno, estábamos tamén falando fora de micrófono con Xosé de Radio Clavi de Lugo que está ose convidado aquí, unha das radios libres de, de Galiza bueno, lembremos que, que en Galiza pois pues, hai eh, algunhas radios libres lesendarias como Radio Piratona Radio mmm, Calimera Radio Clavi e outras máis novas como Quack FM da Coruña, en da que tamén leva moitos anos e nós, que somos os máis noviños de todos, somos Radio Filispín de, de Ferrol, que tamén nos marcamos o punto comunitario, non? que ten a radio. E estábamos así comentando cousas técnicas de aquí da radio. Que che parece o estudio? Mm. Bueno, eh, é inmenso. Eh. <laughs> Aquí estamos estamos nunhas butacas, eh, en fin, eh, no, o estudio é moi moi acolledor. <laughs> Como ten que ser o estudio, o estudio dunha radio libre. Uh -huh. Así feito todo na casa, sí, no? Sí, as hueveras aquí pintadas de azul uh -huh. para eh, acondicionar o sonido, é vermello. Isto non sei sé si se faría alguén do Barça. Sí, sí, sí. <laughs> Y, mira, mira. <laughs> bueno, si te ibas a ir más camisón al lado Barça. <laughs> y <laughs> qué decir. Y como en casa. Y o demais un, pues caldeiro que está ahí recorriendo a goteira. Exactamente, tenemos goteiras, eh. mm, Estamos no Ateneo Ferrolán, que é unha sociedade aquí emblemática de Ferrol, no centro da Madalena, que ten, como ves, algunos problemas de humidade. sí, sí, pero pero bien ben. Eh. luego da anima a a que é posible, ¿no? Mm. Eh, funciona, ¿no? Funciona. Saímos pola, polo ar. Claro. No atravesamos si muros, paredes, Tiveste o corpo de, de sintonizar a, a radio mm, dentro do carro, cando no, cos teus pues, cabalos? Pois pues non, a verdade que non. Pois <laughs> pues que probar, porque, porque A miña radio do, do carro está un pouco así averiada un pouco tamén. funcionada, está sí. un pouco estropeada, pero bueno, como tamén Radio Free Spin, unha radio estropeada de guai, pois tamén seguramente que, que se que se, se levan ben e se, se sintonizan ambas. E, e canto radios. tempo leva Radio Filispín? Ahora entrevisto chego aquí. Eh, pois pues Radio aquí. Filispín leva dende suño do ano 2005, se non me equivoco, eh, perdón, dende agosto do ano 2005 emitindo. Uh -huh. O sea, a primeira emisión foi en agosto do ano 2005. O sea, que leva xa catro grellas e vamos a pola quinta, leva tamén seis festivais conspirando por unha radio libre que é o festival que facemos todos os anos para recadar fondos e que nos últimos dos anos non recadamos nada, máis ben perdimos, pero bueno, non pasamos moi ben e bueno, vamos subsistindo e un pouco tamén un pouco a filosofía de, en plan radio que levamos nós, pero tamén que en extensión e por outros eidos e camiños son os que levan grupos como Cuan, no? e os colectivos que por aquí e pola comarca, no? que son autosestionados, Eh, eh, donde se pasa máis ben que nada, eh, donde se aporta moito e se recibe pouco, pero que está esa satisfacción de estar facendo algo en principio pues, di, diverso, non? É diferente, non? Non sei que pensas ti. Que... Bueno, eu creo que se recibe moitísimo, eh? Se recibe mm. mogollón facer radio é, sí. unha experiencia, vamos. Eu animo a se si alguén en Ferrol aínda se animou que veña por aquí porque Sí, además é o sitio pois pues, acompaña, ¿no? non é o típico estudio frío, ¿no? como mm. pode ser o de Onda Cero, de Radio Voz, ¿no? e, e de la COPE e de la SER, sino que é un estudio de Radio Free Spin, da Radio Estudio son estudios vivos, participativos, mm. eh, bohemios, ¿no? E... Bueno, da COPE tamén, supoño que estará vivo. <laughs> Non bueno, sei, tería curiosidade por facer un programa ali polas mañas. Sí, para ler as esquelas. <laughs> sí, por exemplo, con música de, de Quant. música de Quant. Bueno, pois pues Quant tamén endiveron por aí por outras radios, ¿no? porque o, eh, tamén forma parte do traballo dun grupo a promoción, ¿no? estivestes en Radiodifusión, estivestes en Radio Voz, estivestes... Ves, teño eu eh, contactos extraterrestres, uh -huh. eh, que tamén escoito eu a Isidoro Valerio. E, e <laughs> bueno, te, eh, non sei se en outras radios, no por aí, ¿no? e outros programas, non? Sí, sí, sí, estivemos mm. en fai que cosa dun mes, sí, mes dos ou tres, tres sí, semanas estivemos en Radiofusión. Radiofusión, Radiofusión. en Fene. Eh... Mm. Moi ben, no, Radiofusión. Non vamos comparar, non, non é necesario. <laughs> temos, nos, nos temos que ser diplomáticos, como temos que dicir que os dous un 10, un 10, tanto Radiofusión como, como, como... aquí Radio Filispín, eh, nos E, bueno, na presa tamén, sades tamén noticia moitas veces, non? O Diario de Ferrol, que é un periódico, un xornal, eh, non é un xornal pois eh, do terceiro sector, pero sí que é un xornal que se ocupa bastante aquí na, na comarca pois do que fan uns colectivos, non? Como e dos grupos, non? Da, como vos e, e vos entrevista, non? E, e non sei. Sí, eu quedei tamén impresionado, Cosín un día o periódico e eh estaba de desalidos. O disco o novo disco de Quan, claro, sea, ah, porque estaba, además foi estaba sin nun bar ah, e... Eso sí que é bon, eso interesante cando o propio periódico, o propio xornal discurre algo, ¿no? por el mesmo, ¿no? O sea, no, eh, foi tamén a, eh, falaron con con Rubén, creo que foi un ah, si Rubén, Alberto. Rubén Coca, ¿no? Eh, o Alberto amigo. Rubén Coca foi. Mm. Pois sería Rubén Coca, que eu non mm. non me enterei diso. Mm. Collín o periódico, eu digo, coño, una foto de ...no es que pasa? ...y resulta que sí, que había sido ...y que salta o que salta impresionantemente Alberto Amigo, ¿no?... cómo es eh, te es un salto impresionante. Tuvimos horas salí eh, ah, saltando ah, <laughs> sí, sí, sí. Eso me gustaría a mí, eh, Alberto. ...no ahí. No sabemos ese ese dote atlético que te <laughs> no conocíamos. conocíamos... Porque tuvieronme con pesos nos pés durante varios meses mientras ensayábamos, un día soltaronme... é unha foto que anda circulando por aí promocional vosa, non? Sí. Si tedes ocasión de vela porque o voso disco está en e a vosa información está en internet. Tedes MySpace, tedes blog, tedes non sei, tedes moitas moitas cousas, non, internet, non? Facebook tengo entendido últimamente tamén. Sí, tamén. Sabes sí, en todo. Que... ¿no? Sí, eh, é o noso medio de de promoción máis máis máis cercano para nós e máis cómodo. Lembrándonos así un poquinho que sitios de internet vos poden ver. Eh, todo está resumido en www quantweb.tk. Alí uh -huh. está todo. De, eh, Quant con Q. Quant con quantweb.tk. .tk. E alí xa están todos os enlaces o MySpace, o Facebook, a Regai, o blog, a Regaifa a, tamén. A Regaifa podese eh, mm. descargar, mm. comprar, comprar o disco, ver os vídeos, uh -huh. de todo. Claro. Bueno, eh, se vos parece, hubimos unha nova peza máis Que liximos agora, Xosé? Vamos a pasarlle o micro a Xosé Que está tomando notas, a verdade que Xosé non, hai, hai que decirlo, ¿no? Porque sempre o decimos, a xente non, non, non so cree, ¿no? Bueno, aquí eh, coñecíamos a Óscar e a máis a Alberto amigo, máis a, a Miguel non o coñecíamos, o coñecimos Xosé, encantado Miguel. E, e, a, e a Xosé non o coñecíamos de nada, é dicir, Xosé pues, chamou onte por teléfono aquí o pequeno monstro e tal, que quería ver o estudio e rapidamente pues, algallamos tal, como ten que ser, é dicir, isto funciona así, non sí, sí. entre xente coñecida, senón que se coñece, ¿no? E, bueno, eh, está aí tomando notas, o Xosé. Claro, claro das, das páxinas web para, en canto empecemos a emitir ali, esta música ten que sair por antena, está claro. Ademais, el terá acceso unha copia deste programa e seguramente que pinchará ali un estratiño, ¿no? Donde o pequeno monstro diga, <laughs> hola, o meu amigos, casi, amigas casi incluso me animarei a comprar o CD, <laughs> porque hai que apoiar a esta xente. Bueno, que ouvimos entón? Que, que te pues pois no sei, a ver, esta vez o facemos todos xuntos A ver, escoitamos tres que vos apetecería que escoitaran pois, as ouvintes Non sei, a ver, deixa... Eu quedo coa segunda Coa segunda? segunda, sí. Vale. Coa segunda que, que va por título... y Flavor of the Month. Bueno, pues estamos falando aquí eh, fora de micrófono con con Xosé de, de Radio Clavi e un pouco pois pues, como funciona Radio Filispín e tamén pois pues, como funcionará como vai funcionar eh, en breve de novo Radio Clavi porque Radio Clavi agora mesmo está inactiva, non? Non está emitindo. No, non estamos. Estamos eh, montando a radio nun centro social que se chama Centro Social Vagalume en Lugo E, bueno, estamos eso de obras. Os equipos son os que tiña xa... Sí, antes, son os equipos moi moi xiseliños, pero sí. Uh -huh. E hoxe eh, se iba a vir que era algo sub, totalmente surrealista coa antena da radio aquí a... Si, sí, está aquí, a teño aí na, na sí, furgoneta sí. antena, sí. Ten, veu, veu coa antena. Sí, sí, eh? que... Porque quería ensinar a antena, porque es non sabe que facer con ela. no, <laughs> porque <laughs> que fago eu con esta? Eh, un consello para si montan ustedes una radio libre, <laughs> busquen un técnico de mano, porque si no un poco difícil montarlo montar principio. Luego funcionamiento em, es bastante sí. ¿no? a rodarse un poco hmm. se va ir historia, ¿no? Pero bueno, hoxe con internet tamén pois hai moita información e se poden achar arquivos de como outras radios libres pois construíron a súa radio e, e tamén incluso a, a adquisición de equipos sí. compactos e baratos co, co tema esta da, da informática e tal, pois cada vez é máis Sí, un, un exemplo, por exemplo, a ver, Radio Piratona, que tamén estiven ali en Piratona Llanos, empezou emitindo cun emisor autoconstruído de, de un par de, de rapaces que estaban estudiando FP electrónica, supoño, e o construíron eles mesmos. No Instituto de Teis, de... non? Se non me equivoco. Non o sei, non me lembro. E, sí, e logo pasou de ser unha radio de instituto a ser unha radio mm, libre, non? Sí, un pouco sí. que lle pasou tamén, a, pero outro nivel máis universitario, a Radio Calimera, non? Empezou sí. no Burgo das Nazóns, e logo pois xa eh, alguén secuestrou os equipos e toda esa historia que se conta mítica, no, da Radio Calimera que se, se levou ali a Casa Encantada e, a, mm. e agora están, en fin, a outros sí. sitios. E bueno, cada radio ten a súa historia e o Juan, Miguel, Alberto están aí, pois tamén eh, participando, compartillando con nós esta un pouco experiencia de entre amigos, no, de falar de cada un do, do seu, no? porque eh, nesto, pois cada un vive a cousa a súa maneira, non? É dicir, eh, o pop en Ferrol ten a súa vida propia, non? <laughs> Sí, parece que estamos nun, nun bon momento, non? Que artistas recomendaríades así que hai en Ferrol? Ferrol? Que, que vos presten, que digan, joder, este tío Home, o como rey, mola. O ¿no? rei, que é Roger de Flor, non? Uh -huh. O nos eh, aquí en Radio Pinsa te, eh, temos un alcume oficial que é o Cabaleiro do Pop Trasanqués. Moi, moi ben. O Cabaleiro do Pop Trasanqués. Moi pégalle moito. <laughs> e que participou na, na sexta edición do Conspirando por unha Radio Libre ali vais unha imensa carpa no, no, no inferno no, no, na praza de Inferniño o pasado Sobe Santo e que foi todo un éxito non? inda que choveu moitísimo e tal e as procesións tiveron que suspenderse pero conspirando aí sobreviviu non? e para cando, por exemplo, poderemos ver a, a, a Cuande en directo aí xa algún día un, un concerto aí... Sí, dicimos, non, non, non sabemos primeiro temos que encontrar o tempo para ensayar eh, ensaiar moito, moito, <laughs> moitísimo, traballar ben os temas e despois pois xa veremos. Sen presa. Claro. Imos empresa. E, e Miguel, que, que outro grupo ten así de o solista? <laughs> Pareces, non sé, Esperanza Aguirre, macho, con, con <laughs> tantos gracias, micros. Gracias, moitas gracias. De repente hai todos os micros para Miguel, porque os micros, micros non están no seu soporte habitual, sino que circula, ¿no? Parece isto pues, unha especie de contubernio son de, o pequeno do grupo, entón teñen que coidar. <laughs> <laughs> Entón, pues, pois, entón, pues, Miguel, aí agora, pues, pois, ve, contar un pouco que, que gostas, non? Porque ti antes falaches que gostas máis da música así, máis durilla, non? Sí, bueno, durilla <laughs> depende do que se entenda por durillo. A min gustame máis, pues, pois, música so rock eh, mm. o pop, por dicilo así, o mm-hmm. pop rock, tamén, sobre todo música máis contemporánea, por mm-hmm. dicilo non é chamados bellos a eles, pero <laughs> Como, claro, como eh, John Cage, si sente así. <laughs> grupos deles de, de, dos anos 80 son grupos que tiñan xa tres discos pois antes de que eu nacese. Claro, entón, claro. E ti que culpa tes? Claro, <laughs> eu intento iso, de decir, vamos a... Se hacemos algunha versión ou algo así, pues, pois, sempre meto a miña Pues vamos a tocar algo más, No, claro, son tres contra un sí, son más grandes que eu, Bueno, y al final Alberto cousa como queda. Se, se falla aí un asamblearismo así eh? se consensúa a cousa ou como é a cousa? Ou se impón aí o criterio? No, se consensúa, lo de lo que dice Miguel queda descartado y ya está, y luego nos hablamos. <laughs> bueno, estamos na sintonía de Radio Filispín, pasándolo de puta madre, que decirlo, ¿no? Y bueno, pues vamos a dar un nuevo teléfono, vamos a casi que fin el programa, así que, pues un poco, pues, no sé, eh, mal rollo, ¿no? Está aquí Asente de Cuán, aquí está un compañero de otra radio libre de Galiza, está su de Radio Clavi, y bueno, pues a ver, un poco de movililla, ¿no? De que se besa que hay alguien detrás de la radio, ¿no? Vamos a dar un nuevo de teléfono, Miguel, que te parece? Igual si o pues, no Sé. Miguel. O oh, digo, ah, perdón, ah, xose. eh, sé. Sí, pues funciona sí, máis si me rollo, cale... Vale. Mm. Eh, ese que temos ali, temos ah, unha vale. chuleta, parece que temos moita bueno, memoria, pues... pero non. <laughs> A ver, eh, o número é o 675 431 341 675 431 341 É a última oportunidade Sí, sí, a última oportunidade porque eh, estamos afindando o noso programa que en divertimento se sobes día 23 de abril en directo Este programa logo se repite en diferido Así que xa sabe de 675 431341 ou unha mensaxe mesmo podedes enviar. Así aquí o Xosé como funciona este chimpofo. Si, veña, que vinden de Lugo solo para ver como funciona o teléfono, a ver. Si, si no, aí si no, estamos, ah, aí estamos recibindo unha. Que curioso. Bueno, vamos a atender a chamada. E, fíxate, fíxate, eh, Xosé, mira, estos pasos son moi importantes, son definitivos para a humanidade. Bueno, hola, que tal? Que tal? Bueno, vais a poñer o, de, dalle un poquinho de tempo vais a poñer aquí a, os auriculares o Xosé de, de Radio Clavia. Hola, que tal? que tal? Bueno, non puiden esquitar todo o programa, pero como vin que solicitaba desde aquí unha chamada para enseñarle aí o compañero de Radio Clavi como funcionaba, pois acabo de chegar a casa aí 15 minutos, así que... Queres comentarle algo aquí ao, ao Xosé? Non, non, a verdad que non sei non sei nin que falachedes ni, ni nada, porque xa te digo que acabo de chegar aí. Bueno, Xosé veu aquí eh, nunha eh, opa hostil eh, queren facerse con Radio Filispín. Efectivamente, sí, sí. <laughs> Os Quere, Lugo. Queremos levala para Lugo, que aquí que ali non temos radios libres e a ver, a ver. <laughs> entón non sei, decir, di que trouxo aquí un faso de billetes e eh, eu non sei, eh, que facer. Todo ten, todo o mundo ten o seu prezo, eh? Hasta un pequeno monstro. <laughs> bueno, bueno, di que non estamos moi flotantes que que non se, que non se anima a levar a radio porque ainda nos fai falta. Bueno, Cholo, pois eh, Cholo é un compañeiro de Radio Frispín o que fai os deseños, os logotipos uh -huh. da, radio, aí todo un artista. Bueno, tío, pues pois nada. <laughs> Bueno, a ver si comentas algo da sesión Bermudo, 30 de abril. Ah, pues pois no, mira, aproveita e coméntalo ti, que eu non teño aquí a chuleta e... Como é o rollo ese? Pois pues bueno, 30 de maio haberá sexta sesión Bermú eh, de Radio Filispín pois para sacar uns poucos cartiños a ver que se así recuperamos algo eh, e nada, tamén haberá como algo especial pois un sorteo dunha noite nunha casa rural en Boiro, creo que mm. Ajá, 30 de maio sábado con sorteos especiais donde sí. alguén se poderá ir a unha casa rural e tamén comer por aí, non? Sí, ah, bueno, tamén un bono nun restaurante de Lí de Boiro tamén. Bueno, eh, porque nós, además de facer o Conspirando todos os anos, sabamos polo sexto, tamén facemos esos vermús. E esta vai a ser a sexta, por certo. Sí, a sexta tamén. Sí, a sexta sesión son Bermú. Vai ser aquí no Ateneo Frolán. sí. Vai ser aquí no Ateneo Frolán, que é un espacio que ocupamos no, no que ademais de facer radio, pois facemos esos vermús e un pouco, pois, en fin, dinamitamos este mm. outro sitio, non? Que tamén teñen éxito os esos vermús. Sí, ven moita xente e, en fin... Son sesións vermús que ás veces se prolongan ata as oito da tarde, <laughs> ou nove da tarde. <laughs> Así que... Bueno, pois convidamos aquí aos Quant e mesmo a Xosé pois, a chegarse se queren, se cadra a Sesión Vermú. Bueno, comenta algo aí o... Tamén que retransmitimos en directo a Sesión Vermú. Tamén, Eso eh, verdad? Tamén, tamén lle sí. podes comentar aí sí. compañeiro. Temos a posibilidade, como estamos aí facer a molía abaixo, tiramos un cable sí, e sí. retransmitimos en directo aos grupos que tocan a sesión Bermú, porque todo dicirlo, sempre ven un grupo a tocar, e ás veces sí. incluso tres. Eh. Desta eh? vez creo que van a vir un grupo de tango e eh, e Uh -huh. a que hora no, comeza? A sesión Bermú pois, comeza sobre as 12 do mediodía uh -huh. e remata sobre as 8, non? Ou 7, 8 da tarde, non? ou menos. <laughs> O sea, que ese día... Cando se vayan todos. Cando se acaba o Bermú. <laughs> Ese día o reenganche ten que ser máis longo do habitual, non? Do, de sair o que isto que é un sábado Sería un sábado, sábado... O sea, que o venres hai que aguantar aí ata as 12. 30 de maio. Bueno, vamos a deixar Está, bueno, se, non sei se queredes comentarlle algo a, a Cholo os de Juan, o mesmo Cholo se lle quere comentar algo a Juan. Que ali nos vemos o día o día 20. <laughs> vale, bueno, pues de, incluso, bueno, gracias solo por a túa chamada. Un saúdo. E mesmo facemos un chamamento nestes últimos segundos do programa, se si está ouvíndonos alguén, por exemplo, Fátima, que é a responsable de, de contacto co grupo este que vai vir tocar, se si xa nos pode confirmar Fátima e Dimitri do programa Spanglish, que tanto lle gusta aquí o, sí. o Óscar. Sí, é verdade. Moito si, si nos poden chamar e confirmar pois que se si o grupo xa está, en valga redundancia confirmado, pois eh, tamén, eh, así que facemos ese chamamento. E nada máis, bueno, pois eh, finamos esta conversación, eh, vamos a ouvir para rematar dentro de uns minutiños o vosso último tema do grande disco que tedes, repetimos, o primeiro disco grande de Quant, porque xa teñen moitos singles editados, que tamén se poden descargar, por sí, certo. Sí con moita información ao respecto mm, dentro. Eh, son 11 temas, 14, 14. 14 temas con tres videoclipes. 14 ¿no? temas, tres videoclipes. Unha salchicha, mm, eh... Frankfurt, gigante, <laughs> e varios globos de colores. <laughs> que non estaría mal, no casi que está, lo dos globos de colores, pues sí, pois no, péganos. No. <laughs> No, pero, no, pero lo de unos plastidecores y la portada en blanco y negro sí lo habíamos pensado, ¿eh? <laughs> pues estaría guay, porque además es una portada así muy muy hippie, muy trippy, ¿no? ¿Qué, hizo la portada? Alberto. Ah, Alberto, ah, qué guay, porque Alberto también es diseñador, lo sabemos. Así aficionado, sí. Mm, y, aunque está detrás así dos diseños de esa imagen que ten tan auténtica la fonográfica, puede ser. Implicado, digamos. Implicado, eres un dos no, implicados. No me considero máximo responsable En mucho menos. Mm. Bueno, José, ¿qué tal? Bueno, un placer. Muchas, muchas gracias. Sobre todo estoy emocionado por la llamada de teléfono. Sí, mola, ¿no? <laughs> Ahí cómo funcionaba. Esto una pasada, sí, sí, sí. Muchos años en radios libres donde no había teléfono y por fin ves y por fin móvil y manos libres y tal y todo funciona a perfección y casi parecemos, o que sé, pues una radio profesional, ¿no? Nada, muchas gracias por convidarme y encantado de estar aquí. Bueno, pois pues agora, despois do programa, pois pues, seguiremos conversando con, con José, con José e, e máis cos Juan. Imos a lixir a última peza do, do disco e, e deixamos vos tamén eh, Óscar, Miguel e Alberto Amigo, que estivestes aquí convidados presentando o vosso primeiro e grande disco mm, de Quant, pois que digades algunhas últimas verbas. Pois que moitas grazas por, por invitarnos, moita sorte na, na radio de Lugo con la clavi a ver se, se xa está emitindo pronto e Miguel? Al, Miguel? É eh, o mesmo de darlle daros as gracias á Radio Filipín desexar moita sorte nas andanzas das ondas e saudar a xente que nos está escoitando tamén que... É, un saludo a Rubén que sí. nos escoitará o levamos sempre no, no, corazón, no corazón, no corazón. Sí, sí, o botamos de menos ¿Y, Alberto, amigo? Que muchas gracias a todos Buenas que buenas tardes. Y bueno, y e para afindar que estivo también también convidado aquí con bola extra, ser eh, <laughs> no, no, no, sorpresa. <laughs> o integrante de Radio Clavi que, bueno, pronto xa estará en A ver, un meseciño, veña. yo creo que en un meseciño a ver si vos enviamos a Filispín también algún programa, dos que fagamos y así se nos escoitades también Nos teredes informados y e tal, porque todos también está desintegrados ahora me falla un poco a memoria, en la red de galega, ¿no? Deixamos porque tivemos ahí un baixón de, bueno, de, un parón, entonces eh, estamos desconectados, pero por supuesto queremos... Claro, y e dende Filispín y e casi lo también extensivo dende Piratona, que seguro que se animan también porque sabemos que están en esa disposición, pues, pues animamos a futuras grellas a compartir programas de interna dinámica esta de, activar a, redes realmente, ¿no? Que no claro, claro. como algo teórico, no Bueno, pues, gracias por pola túa presencia aquí, Xosé. A ti, encantado. E xa vamos a findar ouvindo, de novo vai ser por consenso ou show, non sabemos, a peza que, que vai findar o programa de último disco de Quan, lembramos New Adventures in Full Color, con 11, perdón, 14 temas, tres videoclives e moitas sorpresas, máis información deles deste extraordinario grupo pop Ferrolán, tedes en www.quant.com web.tk. Que ouvimos para findar a Dile, a tu madre que me portaré bien, me cortaré el pelo y me buscaré un buen empleo, pero que no espere que deje tocar música con mis amigos y tener sueños de rock and roll. número 14, Tell Your Mama. Está muy gamberra, y que coitada Se lo diré.